Камжи, камжи. Ирбелле тул на чухне лешкасра пір юры жаврынайд. Илірдеть выл зархерзен жүнне, илірдеть пәдем таврана. Камжи, камжи деще кантыкран наза, чибер-чибер херзем. Майыртмеші пирен урамран, макурмаши перехуд керзе. Камши, камши еші вартынрақ икішпе хер бұлдыр бір-біріне. Мәнжін юрла юрлаза херзенін чарине. Камши, камши еші ваттызем, ирдарза кедю ямадуқсан. Пидя ванчки качы юрлизем, мінлерехші кереве ларзан. Каш сирень вая тухас чухне, авгалешся в юра жыранать. Шундарза бер херзен чунне, тракторист әшіреймін таврынать.